Bella Feliso en Americo. Antau quelcae semainoi, publicigis en Brasilo faca libro pri la plei impona Feliso en Americo, la tiel nomata Macul Jaguaro. La libron productis grupo de biologiisto, jurnalisto cae fotografiisto, kiwi partoprenas instituton pri esplorado cae conservado de carnovorei mamulloi. celas, unua vice consciigi la publicon pri la gravezzo de tiu bella besto cae pri la dangeroi ciui minatsas gin. La macul jaguaro, pantera onca, estas la tria plei granda feliso en la mondo, cae certe unu e la plei belai bestoi. Gi estas tipe sudamerica besto, cae grava elemento en la mitologio cae fantasio de americae popoloi. Gi povas atingi longhezon de pli ol du metroi cae peson de pli ol cent tridec kilogramoi, cae nur leono cae tigro estas pli grandai en tiu genro. Tamen, gia mordo, estas la plei potenza. Gi vivas prefere proxime al riveroi, gi estas nagema besto, cae besonas vastain arbaro areoin cie gi povas chasi aligatoroin, sovag porcoin, simioin, cervoin, fishoin, cae aliaen bestoin. Quancam oni povas consideri gin catego, gi ne miauas, sed timige blecas. Gi vivas proximume dec, dudec iaroin. Gia coloro estas brun flava, cun tipai nigre maculoi, simile kiel iui asiai panteroi. En la sama spezio, existas ancao individuoi cun tutte nigra felo. Gi representas gravan eron en la ceno de ecologia equilibro en la arbaroi. Lasta tempe, tiai bestoi atacas bovinoin kai bovidoin en Brasilei bienoi. Tio incitas homoin chassi kai mortigi ilin. Evidente tiu nenormala conduto flanque de la jaguaroi signifas mal equilibron en ilia viv medio. Arbaroi detruigas, cae la besonatae areoi por ilia vivo reductigas. Crome, malpurigado de riveroi aldonas plian cruelan limigon al ilia vivo. Resultas malpliigio en la quanto de tiui essence gravae bestoi en la Americae arbaroi. Oni calculis che en la Atlantica arbaro en Brasilo trovigas apenao tricent individuoi. En la nord orienta Brasila savano eble ducent, cae en Amazonio la quanto estas duba. Ciu macul jaguaro besonas multa in quadrata in kilometro in da arbaro por sia natura vivo. Ali flanque, gia estingigio causas pli grandigion de la quanto da aliai bestoi quiui sia vice povas invadi Roma in planteioin cae ec detrui la naturan vegetajaron. Ciel onis cias, la naturo en havas delicatan equilibron inter la specioi en certa medio. Cion fari? Biologoi planas per la nova libro consciigi cae motivigi homoin protecti la jaguaroin. Anstat au chasi ilin, oni devas conservi la arbaroin cae la bestoin. Bona maniero a ligi homoin al tiu movado, estas construi rimedoin por ecologia turismo, quiu instruu la homoin pri la gravetso respecti la naturan medion.